Ongi etorri hortu ondo irratiaren zazpigarren saio ontara. Horengoan, serio jarriko gara, esateko eun, egun pasadire esera, odei gure artean ez zaitugula. Hortu ondo irratia ere, zure zain. Animo familia eta lagunei. Gaurkoan gure saioan, Iñaki bidaurreri elkarrizketa egingo diogu, berben orgia tartea esango da, eta irratean sortu berrian tarte barria, asteko retraka nagusia. Amaitzeko Radio Rebelderen saio berri bat eta hasi daia saioa. Hasta hace poco era muy lucida esa bandera. fiestas bebíamos vodka y nunca probamos el ron. Aunque ahora brindemos por esta Cuba que derrama un dulce aguardiente, hoy recuerda y ten muy presente aquella revolución. Iñaki Bidaurre eta Borja Zain galdakostarrak eskupilotako partiduan zuten bidaburu eta etxebarria gerniketarrei. E, eskupilotako partidu hau Uribe Kostako nagusien txapelketa izan zen. Eta hogeta bi amasei irabazi zuten galdakostarrak. Bueno, eta esan da esan moduen, deko guamen Iñaki Bidaurre, opa Iñaki? Hau, Bueno, ba, ziko gara jarrizketa gaz. E, hori, bai, patu iguzu, a ber, e, zertan datza irabazitako txapelketa? Bueno, ba, txapel hau, e, bueno, torneo hau, deko zaharra da, deko zogeita mar urte inguru, eta da, gure eskualde eta kostako, gure ekosta ditzen da, orduen eskualde osoak parte hartzen dau, eta, bueno, direz parte hartzen dugu, ze kategoria ezberdinak, igual sortzi urtetatik nagusia garte. Sei kategoria dire, eta hori nahiko zaharra da, eta nahiko ba, oso bertua, ez? Herrien e, pelotarien gabizan ontzako. Ah, interesante, interesante. Interesante, botatak pelotie. Bueno, eh, zu, bai, eh, zu gaztez, gaztetxo zara, ez eh, bat kozun? Hogeita bi. Bueno, Eh, eta hogeita bi, eta baina zenba, zenba denbora amazu eh, Ba, ona saz, bi urte inguru, bost, bost urte gaze hasi Bai. Bost urte gan eta ze maiztasunarekin entrenatzen duzu, eh? Gutsi Ba, bi egun, aztean zahar bi egun berez, pelotan, berez. Eta horre dira ordu egia, ez? Bueno, eta gero, ba, gero bako txakien entratzen dau fizikoa edo korrika, egin edo, ez da, pesak ipintuzte. Boxeo museo, museo brodaria <laughs> egin. Ez da izango eskoa egin. Oso ondo da, ze klubetan sari egin. Eh, ba, ni hemen eh, adizkiden, la Atletico Kluba ba, aldakokoa. Hori esagunena, ero agorma bi baina. Eskola, eh, adizkide eskola. Ni gago nintzen adizkiden ere bai. Ni be. Bi labete. <laughs> Ni labete. Ni labete. Bola, Iñaki ikusite galdaka e, atera diren pel, pelotariekaz, eh, zeharra, ariz nabarreta eta honesek, zelan ikuste osu etorkizune galdakoko pilotan? Eh, dago aukerarik eh, baten bat potenti urtetako edo zelan ikuste osu egu zerri? Bueno, ba, hori oso gauza zaila da, nire ustez, eta... Ba, bueno, posibilitatea badoz, Eh? oso nagra dauz eskolan, eta bada entrenatzen e, eh, ja, nivel hartu bate, batean, eta bueno, posibilitatea bada, gauza da, ni, bueno, baya, nitsako e, eh, badako pilotak eraman dauen bidea, eta izan honena eh, e, zentsu honetan, nahi dide, e, da kriston pilotari baina eskola ez bile bere momentu honean. Duela urte batzuk asko sobeto zegoen, pilotari askoz begeiago zeuden, txiki eta txikiei, Zela, eh, motibatzen zitzaien... Eh, bai, saletasun hori, eh? hori, hori. da, zegoen egin eh, hori zegoen askoz hobeto, askoz barrenatu da. Eta zegoen askorbe ilusio behiago. Eta bueno, hori duela urte batzuk eh, berriro hasi da pizten, eh? Nik usi, ikusi izan dute... eskoletan iten jakian apurret proposamenak da eskoletan presentzie pilotan hasi da Bueno, ba... Best... Azken handu beste girol bat moduen, ez? Egiten dutena da esiketa klaseetan, eta, bueno, da ba hori... Bueno, azkenean, hori da egiten dut. Eh, politena da, saletasuna sortzea, baina ez eh, elitismo es, puntu horrega. Vale. Bai. Baldin ba, dago baten bai. bate portento, baten bate hori aurra bala, ba, vale. Bai. animo, joan da dila, baina... Hori da nik esan nahi nuen. Importantena da, are eta jende gehiago egon, ondo Ondo biltzea jendea eta jaretasun hori. Bai. Eh. Bai. Hori da, pelotas, ez? Hori da, hori da, hain garrantzitsuena eta berakarriena tota klub batean. Lentxe, lentxe goena, eta horrein, bueno, poli, poliki igual bat dagoen, baina egon, egon puntu hori... pelota gogorre egia dira. <laughs> hori Soñua gutxien ez, ez? <laughs> Nire hori gertatxe ditzaga. Ez dira, ez dira, ez ez dira, ez dira, ez ez ez izaten dira, eskuetan dira batez ere horregatik pelota gorra dira eta jo, gorra, gorra da eskuen eh, zainketa hori. Bai, bai, bai. Ni nahi hori, ez da punta, bai. <laughs> Edo futbola, jantzi arropa eta irten gara, irten ah, eh, gara. Ah, ah, adibidez, dira, zebat demora eh, eta da, nosu takoak egiten da, normalean. Hori, dame, txut, takoak adibidez, jarri bardoguz, ordu baldenago, entreno baino ordu baldenago, eta gero entratzu ostean kentxeko zu beste hogei minutu edo. Horren horregatik izaten du futbola, ez futbola gatik. Bai, bai, ez Edo, edo, zein, edo kirol, edo zein beste kirol batean, hori, izuz hartzen zu ropa eta irteten zara. Zerotan, ordu bat gehiago, gehi gero egin minutu eta hori entratzen duzun bakoitzan, osea, jatzen duzu bizitzako ordu piloa. Bueno, hori beste kirol batzuetan ere gertatu daiteke edo, ez? Zein dira txaietan? Bai, eh, bozeoan. <laughs> Guantak eta egin behar. Bari gaztetxean, eh? Zue prestatu bat duri, eh? <laughs> guantak bitxeko minutu bagarra datu. Bai. Tako bitxeko hor duko. Eh, baina urti bat egin bitxe duri eskueta, eh? Golf, golf, golf, golf. Tolo kaik handar, eh? Bai, bai. Eta, unero galdera, zer zaguarri eduki bat dituzke, atzelari perfektuak, eta aurrelari, eh? Zagokitza, Eta de polita. Ipur eh, de polita. Bueno, de Beso, a beso lusea, <laughs> indarra okitea. Eta, bueno, motivazioa, e, eh, gero bai gorputza asko laguntzen du. Baina, bueno, ba, moduan, ba, hori indarra okitea, ondo emotea azpitik, e, teknika ona bat izan da, eta gorputza lagunduz, entrenamenduak, Zuperto nobe, ba. eskerra gaso nezitea, ez? Pareta... Hori da, bi, bi eskua gondo ondo minatzea, hori txikitatik edik eh, hasi behar da. Eta aurrera nariak? Eta hori bi eskuena beste gauza batzuetako... Eta <laughs> madre, no? puta bat. Bueno, <laughs> batera zipurtzuloan sartzen doza txamarra eta beste agastri. Eh? <laughs> <laughs> Kristo ni menta, Txami. Eh? Hoki etorria, hoita bat garen mendera. Ja, Hoita bat garren lesioa ah, Hoi lesioak egarra dituzko, bera. Corta, corta, corta. Esto corta, ¿no? Bueno, ¿qué va? Eso no se corta. Vale, vale. Eh, bueno, eh, aurrelan jo ba, hori, izan behar da, bindu behar du ona, Hala muitu behar da harin... E... da? Harintasuna. Harintasuna da, zan dut. Eh, Reflejoak, reflejo, reflejo honak. Gero ba hori, atxariko bai, gatintik atxu bai, e, izan behar ditu. Bai, indarra, eta fizikoa laguntzea, eta guzti hori. Eta zuk ze pelotari, deko zu pelotari bat, ba, modelo txat, edo berari nire, nire, jarraitzeko edo… Ni gustan ez asko pagitu da salute, bere joko garen gati, eta tipo aso jatorra galako Eta bizkaita bat Eta bizkaita bat <laughs> eh. Eta gero idolo bat moduan betianik irukizta nahiz eta Bai, bai, bere indarra bere dina, bere naturaltasuna, bai, bai bera dan modu ba ronda. Bai, portento, eh, de hori potentzia hori. Hori da, potentzia. beste beste inork, eh. Ba, horren arira galdera bat hor, nor uste duzu dala pelotari hobea ba nola izola o irujo. Bueno, ya, ya, es, es, bera, berantzat idoloa irujo da, bai, bai, eta, ba. baina zein da hobea ba, porque azken aldien, hola, hola, hola, hola, terrible eta Ni bai, jo guztetan ja eta behar nartu da, que hola izola... Nik horatzen dut asfaltitik, porque ya asfaltitik dela ja urte batzu, eto da terrible, eta ba, biru hori hori. Nartu bat bere burue, goten <laughs> da... Hortik eta, ba, gu, hori zola azkot bez... Profesionala, bai, bai. Zentxu, da, eta serioa bat, eta... Bai, bai. Ba, nahi zuelako ikusi... Eh, zuelako goizuetako jai, da. <laughs> Ba, ja, hori, bukatzeko beti egiten dugun galdera, eta zure kasuan izango zen, ba hori, finalaren azken tantua, irabazi zenuten momentuan, edo jokin zenutenean, ja azken tantua irabazi zenutenean, ba, zer zehitz eta tarrizu burura momentu hori gogoratu edo. Itzi edo itzi. Bueno, agoratu nintzen, ez ja, duela urte asko, ez nuen, nuen erazten eh, txapel bat, eta irazi nuenean, ba, bai, agoratu nintzen e, pertsona batxuetaz, Adibidez, e, lagun bat pelotaria duana eta han urrun e, dituztena, oza, dutena baitua, han goni bero eta e, kobratu nintzen, eta txapela bera, izango da, eta gero bai, ba, zein idea, haitita, e, oso basala pelotan eta pertsona batzutan, e, kobratu nintzen. Vale, ba, Da, txelingo ze gure zeninkon, zenintxon e, eh, luzetu deialdi e, jentia e, eh, gerturatutu edo pelotia edo, zer, zer izango zenontxon, jentia Ba, girono oso polita dala, sanoa, zube soaz frontoi batera eta dagoen ambientea polita dala, zuzaz jai batxuetan frontoira, honku bat mano, ibas arriba hilariaz petar da, eta zondo <laughs> dago, eta gero ba, jolazteko be oso divertigarria dala, eta... Pilotari, pilotari Joineko tantxuri xuri Gerriko zurdin tagori Euskal Benetako kirolari zaitugu pilotari Ezkerreta ez gubia, sendoak eta garbia Begia berritzargiak argiak ta nolako hankabia Bizkorrago ezkerreta eskubiak Atzean eta haurean, beti arrastan lurrean, uste gabe Ez ez bada jairean, atzea eta aurean Berri zer ezkerra irez, lurreti bolta du Pampi, txokoa utxik Eta ala ere iritsi eginda Pampi, orain zabalera Berri zer ezkerra bako, atzera ikusgarri. Euskera eta pilota, ez gurre lurretik bota, nahi dugu higota maita ditzagun sendota Gazteak izango gotan, euskera eta pilota Ladies and gentlemen, azteko retraka sari nagusiaren irabazlea... Blas de Piñar. Gaurkoan, largo gaita mago hilden ultraskuineko simboloari. Harinago ez hiltxeagatik. Izan ere, eguzkipean dirauten ijoputan dienak, largo gaita urte baino gehiago bizi dira. Blas de Piñar. Fuerza Nueva lehenengo publikazio eta geroago partidu politikoaren fundatzailea eta Franco ustailaren amazortxian eginiko altxamenduaren protagonista aipagarri netarikoa. Recuerdo la fraga, que te den por culo, Blanz. Berben orgia. Ah, ah, Gure herri txiki hau etengabeko kontraesana da. Joera politikoetan, bizi grinetan, elkartasun giroan, oitura zarretan, jaietan eta abanaz. Zorionez, zeharo irugarren mundutarrak gara. Europakeriaz gaizotxari uko egiten dion egokitu gabeko tribu zahar bat gara orain. Baina beste joera batzuetan, ordea, badirudi hauñamendiek goi ifarraldekoen hotxa barneratu digutela tinko dauden legeetatik at hemen larru gutxi jotzen da. Edo guri behintzat hori luditzen zain. Euskal Herriko gaztearen artean egindako azken inkestek adierazten dutenez gainera erumu horretan gauzak ez doaz aurrera beste askatasun bideratzen ziztu berean. Balio besa ekimin honek bakarren batzuk urratsak azkarragotu ditzagu aurrera egiten badugu oreka gehiagoz egin dezagu. Gizartearen edozein aurrerapenek larrua jotzeko denbora gehiago ekarri behar du ala beharrez. Bestela, zertarako lintzateke? ondo irratiak gauerdiko teia deituriko elkartearen estatutoekin bat egiten du. Horregatik, astero, eh, elkarte honetako estatutoaren artikulu batzuk irakurriko ditu. Lehenengo artikuloa. Gauerdiko teia ditutako elkartea faian sortu zen. Edozein larun batetan, ilargi betea zegoelarik gauerdia baino iruro eta bederatzi minutu geroago, noski. Bigarren artikula. Gauerdiko teia jai giroko elkarte bat da. Sentsuala, lizuna, garbizalea, baimentsua, mugagabea, katsondoa, nahazte salea, gogo emailea, grinatia, gura sortzailea eta batez ere oso beharrezkoa. Hirugarren artikula. Era berean, kultura eragile eta elkar laguntzaren eredu bezala azaltzen da. Laugarren artikulua: Elkarte honek ez du izaera gastronomikorik, besteak beste berekide gehienetan ez baitute deus jate. Elkarte honek baditu helburu batzuk ere. Epe luzera, elkartearen esken helburua gizaden zoriona da. Premiarik oinarrizkoenak betez lortuko dena. Batez ere, gutxinetan betetzen diren premia horiek betes. Baak izu edano zeretaz ari gare. Gerorako aitona mona alai eta ze zornutiruko gizarte bat nahi genuke, eta ez agure berde eta neska zar amargatuz betea. Eta bukatzeko eskaintza bat egingo dugu. Mundu honetatik orgasmo on bat ere ezagutu gabe iragan diren guzien oroitzapen garratzez. Teila. El sexo no es la respuesta, el sexo es la cuestión, sí es la respuesta. guerra verbal contra el gobierno, acusándolo de corrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Aquí Radio Rebelde, en, en una nueva salida de tiesto. En esta ocasión queremos hacer un llamamiento al impago de vuestras deudas. Existe un vacío legal en el que podemos acumular deudas a una larga lista de multinacionales fascistas sin ningún tipo de consecuencia jurídica. Telefónicas, eléctricas, con las que disfrutaréis robando sus líneas y ejerciendo una lucha en un camino conjunto. Porque habrá un día que al levantar la vista de este camino, veremos a la luna pagana iluminando nuestra garaipena. En esta guisarte, unos gritan clemencia, nosotros gritamos libertad. verdad, parece una mentira, la vamos a contar.